Herri bezala, ataratzeko komiteak ez du prefekturaen gatik be besta antolatzen ahalko, hatik espartinaen besta eginden bezala, gazna feida eginen da, ostegun juntan beian ataratzeko plazan. Aspaliko hitzordia da, ataratzeko gazna feidak, beroita hamar urtiak ukenen behitutu behala, helbu berabatzen da, kartieleko gaznen txestaztia, gaznaen promozionian egitea, Bena ebai, kanpoko kumiten ginaztia, Jean-André barna antola salia. Festekiago justo sumak gerena den, bena berroita hamarrak eh, Espain bat tutu jantzen nahi bat ordin? Ah, bai. Eta, bon, aurten eh, Espain txadeak nun ebeita baduzkek eh, hogei bat gazna esplorazale, eta jo badukik otan berrogei bat esplorazale otai badukik. Habo shikardi gaznak baina batuk eh, ahin gaznak, behi gazna. Eta uh, mi hitaik estekia ez, ea eh, noin ez, estekia. Mm. Eta jo bat bi gazna hebeti kampo, bat kontea eta bat eh, eta zein Eta hitz hor dietan, gazna txestatiziaz gain, gazna hobenaen lehiaketa eginen da. Ardalia edo belharen lehiakak ebai, Eta, animazione ne Franco kantaldi, edo jatuzko pelota partidak ataratzeko plazan.